50 languages. 58 58. อวัยวะ Les parts del cos. ดิฉันวาดรูปผู้ชาย Dibuixo un home. เริ่มจากศีรษะก่อน Primer el cap. ผู้ชายสวมหมวก L'home porta un barret. มองไม่เห็นเส้นผม Els cabells no es veuen. มองไม่เห็นหูด้วย Les orelles tampoc es veuen. มองไม่เห็นหลังด้วย L'esquena tampoc es veu. ดิฉันกำลังวาดตาและปาก Dibuixo els ulls i la boca. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะ L'home balla i riu. ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว L'home té un nas llarg. เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา Ell Porta un bastó a les mans. เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย També porta una bufanda al voltant del coll. มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น És l'hivern i fa fred. แขนแข็งแรง Els braços són musculats. ขาก็แข็งแรงด้วย Les cames són musculoses. ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ L'home és de neu, แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม ell no porta ni pantalons ni abric, แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น però l'home no té fred. เขาคือตุ๊กตาหิมะ És un ninot de neu.